Un gizmo és la mascota perfecta per qualsevol nen i per qualsevol de tots nosaltres. Això sí, però, és molt important tenir present tres regles bàsiques. No sé si les recordareu. 1. No se l'ha de banyar. 2. No se li pot donar a menjar passades les... 12. Gràcies. I 3. Tampoc s'ha de quedar exposat a la llum brillant d'acord? Ara bé, si no haguessin passat cap d'aquests incidents, probablement no hauríem pogut disfrutar d'aquest clàssic del cinema fantàstic, vuitantero. Per aquest clàssic i tants altres, avui entreguem el premi Màquina del Temps a un actor llegendari, que també és un dels protagonistes de Gremlins, <laughs> Dick Miller. Veiem un vídeo homenatge de la seva carrera. Doncs tenim l'honor d'entregar el Premi Màquina del Temps al legendari actor Dick Miller. Lliure el premi al subdirector del festival Mike Osteng. nice thing. more unique. When I turned 65, they gave me a, an award for life achievement. And uh, I was expected to retire. I, uh, I got a couple of jobs after that. Next thing I knew, I was 75 and they were going to give me another Life Achievement Award. and then I got a few jobs. And uh, one morning I was 85, and they're saying, uh, Here's your Life Achievement Award. But uh, I expect to be around, so I'll see you all for Life Achievement Award when I'm 95. Quan vaig fer 65 anys em van otorgar un premi pels mèrits durant tota la meva trajectòria, tota la meva carrera. Després tothom pensava que em jubilaria i em van oferir un parell de feines al cinema. Així que em vaig plantar en el 75. Em van otorgar un altre premi semblant pels mèrits de tota la meva vida i vaig tornar a treballar en dues pel·lícules més. Ara m'he plantat amb els 85, accepto aquest premi, però us he de dir que encara em quedo per aquí i espero veure-us i rebre un altre premi quan tingui 95.